koji garantuju ispravnost puta onoga koji njima ide na one i uspje i spas na budućem svijetu. Jedna od tema koja se tiče vas ovdje jeste mladost i ono što ona sa sobom nosi sjedne i znanje i obaveza prema njemu sa druge strane mi ćemo inša Allah te baraka wa ta'ala sa Allahovom pomoći ukratko progovoriti o ovom spomenutom kako bismo u potpunosti bili da jasno na znanju o pogledu ovoga dvoga kako bismo to na najbolji način i onako kako je najkorisnije u svom životu iskoristili i uspostavili. Svaka Allah te baraka wa ta'ala blagodat Čovjek će biti pitan za nju. Uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ I zasigurno ćete biti pitani toga dana o blagodatima. To jeste o dobrima koja vam je dao vaš gospodar Allah tabaraka wa ta'ala. Ovo je zadnji ajet u suri Estekasur koji je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam proučio jednom prilikom kada je izašao iz svoje kuće ne našavši u njoj išta za jelo pa je na svoju putu susreo Ebu Bekra a zatim i Omer radijallahu anhuma pa su ga oni obavijestili da su isti razlogom i došli iz svojih kuća, zato što nisu imali šta da jedu. Pa je jedan car je pozvao, ugostio i, i nakon toga je poručio ovaj ajet, lao poslanik sa ovaj sallam, vele tus elunne jevme i vinanim iza I zasigurno ćete biti pitanju toga dana od blagodatima koje vam je Allah tabaraka ta'ala podario. O svojoj košulji koju je dao, o svojoj odjeći, o toplom mjestu boravka, o svim blagodatima wa in te audu ni'met Allahi la tuhsuha i ako budete brojali Allahove blagodati ne možete ih pobrojati a kamo li onda na zahvaljivati na njima jedna od veliki Allah te baraka wa ta'ala blagodati jeste mladost samim tim što ona u sebi nosi snagu ta mladost Allah te baraka wa ta'ala će pitati za nju svoje robove na sudnjemu danu. Allah od poslanika alaih sallam sallam nas o tom obavještava i kaže neće se pomaći noge bilo koje to uvijek na sudnjem dan dok ne bude pitan za četvrlo hatta yus'ala an erba prvo an umri fima efnah o svome životu u šta ga je potrošio to jeste o svome vremenu koje je čovjeku dato da u njemu proživi svoj vijek i to mu je prilika da, zara, da radi i da zaradi وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون I ta gjennet vi ste naslijedili po onome što ste radili. To jeste po svojim dijelima. I to nije u suprotnosti sa hadisom Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam koji je sahih u kome se kaže La yudhile ehadakum amaluhu dženne. Neće uvest nikoga od vas يضرب ديالها الجنة ولا أنت يا رسول الله زرني تبع الله توصل نيشا ولا أنا شخصني منك إلا أن يتغمدني الله برحمته أوسي أما الله obuhvati s ovom milošću. Da kažemo da to nije u suprotnosti sa ovim hadisom. Čovjek svojim dijelima približavanjem Allahu te barek ta'ala dobiva njegovu milost. nakon što uđe u džennet onda bivaju ljudi raspoređivani u džennetu prema svojim djelima da pa onaj što bude imao bolja na prvom mjestu a na drugo veća djela i mnogobrojnija takav će imati i veći stepen kod Allaha tabaraka wa ta'ala Tako da sam ulazak u džennet biva samo Allahove milošć. To se ne može zaraditi. Ali, da bi čovjek dobila ovu milost, treba da čini dobra djela, da se približava Allah te varka dana. S jedne strane i s druge, da bi dobilo što neći iz potrebno džennetu, treba da radi što bolja i što veća je mnogobrojnija i mnogobrojnija djela. Dakle, vrijeme. A to je tvoj život. Bit ćeš pitan o svome životu, to jeste o svome vremenu. Uštati svoje vrijeme, potrošio. Zato hadis Allahovog poslanika je sam kaže metan mazbun fihima kathirun min nas. Dvije blagodati u pogledu kojih su mnogi ljudi zavarani. Na šteti su. Koje su to? Es sihatu, to je zdravlje, to je snaga, wal faran i slobodno vrijeme. Jer kad nemaš vremena, hoćeš nešto da uradiš, ne vrijediš to što hoćeš, da ga uradiš, jer ga nemaš raditi, nemaš vremen, zauzet si drugim nečim. S druge strane, ako imaš vremena da uradiš i hoćeš da nešto uradiš, ali nemaš zdravlja, nemaš snage, zatim opet ne možeš to izvršiti, ne možeš to uraditi. Zato je Allah poslani kada se sam učio u svojoj dobi Allahumma inni a unzu bike minal ađu zivel keser. Allah kod tebe traži zaštitu od el ađaz. Ađaz, od toga je i nazvan ađuz, ađuzom. Ađuz je starac ili starica. Znači, nemaju snage. Od toga je mođiza nazvana mođizom. Što? Zato što niko ne može doći sa ključnim tome, pa je nemoćan. Zato se mođiza zove mođizom. Zato se ađuz zove starcem ili staricom. Ađuz je nemoć. Hoćeš, ali nema snage. Nemaš goriva da, da potvigneš ono što želiš. Pa ti je žao, ali ne vrijedi ti. Nemaš koristi od same želje. El ađiz i s druge strane u kesel. I ljenosti. A šta je ljenost? Da možeš da uradiš, to je odmijeno noć. Da možeš da uradiš, a nećeš da uradiš jedno i drugo ne valja. Znači treba volja i snaga i treba mogućnost da možeš nešto da, da možeš nešto da učiniš. Znači to je prvo. A na ono nije si mesna. Biće pitan o svome životu u šta ga je potrošio. Pa zamisliti kakav je taj račun i kako je polaganje računa samo onima kojima se Allah tabaraka wa ta'ala smiluje bit će im lahko polagati račun na sudnjim danu fe seufe juhasemu hisaben jesira laki polaganjem računa on će biti ispitivan tako laki polaganjem računa bit će pitan za nešto manje a ono veće Allah će mu a Allah mu oprašta te barek wa ta'ala lahak račun šta je to lahak račun a iša radijallahu anha pita Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam kaže Allah poslanik ali se sam kaže to je samo pokazivanje dijela ljudskih to nije ispit to nije ispit za sudnjem dan hesaben je sira lako će proći to jeste bit mu samo prikazana i pokazana njegova djela doći mi Allah poslani kada sam znam kaže a onaj ko bude ispitivan sa kada ukibe to mu je već i tam to mu je već kazna samo ispitivanje je kazna zato će nevjernici u tolikoj muci i teškoći da budu da će jedva čekati da prođe polaganju računa, jer će biti ispitivani o svemu. Kafir će biti neka, znate, ispitivan i za namaz, i za zekat, i za post, i za hađ, i za sadaku, i za sve. Zašto? To je poznata mjusele u, u fikru i u sujefi koji su tako. A to je, da li ovaj šarijet, da li zadužuje nevjernika ovim ograncima, ograncima furua, izvršavanja islamskih propisa. Odgovor je svakako. Zato što njihov kufr nije opravdanje za, za ostalo. To jeste najveći grije. I iza kufra nema više grija većeg od njega. I gore od njega. Doćim, to mu ne može biti opravdanje da da ne bude pitan za ono drugo. Kao kada bismo rekli, taj i taj čovjek je takav, takav, takav i takav. A onda neko dođe i kaže, jes, sve je to tečno, ali on je, pa dođe s nečim još najgorim. Znači, na osnovu toga što je najgori, u tome sve mu drugo opraštamo. Ne! Ne znamo se, i ono sve ostale uzima za zlo, kao, kao i ovo. Neće mu na osnovu kufra biti oprošta namaz, zekat i post i i ostal. Za sve će biti pitan. Fe vejnu li mušniki ele vina la jutu ne zekat. Teško li se mušnicima koji ne daju zekat. Oni ne daju zekat ne bi bio kabul. Ne bi bio prijađe svoje vate barijade. Ali će biti pitanje ne daju zekat. I za sve ostalo. Dakle, bit će pitan čovjek o svome an omorihi fima efna, o svome životu u što ga je potrošio. To je težak hesab. Onome me ne budu samo pribućena njegova djela, to mu je lak prolazak na sudnjem danu. Znači, ona kad bude ispitala, do, ispitila dovoljno mi je zaba. Sad kada je okej. Okay. To on je samo kazna. Kad bude ispitala, što si ovo uradio, što si ono uradio. Zatim ovdje se kaže i ne bismo se ovdje togo na ovom zadržavali, a ne omori je o svome životu, cijelo kupno mežne se. Šta ti radio svaki dan, svako sata, svake minute, svake sekunde? Jer čovjek u minuti, u sekundi može postati i mumin, može postati i, i ono drugo. Nema nevlaženoga u ljudskom životu. Nema u ljudskom životu da si, da si isključen iz odgovornosti, osim ako čovjek izgubi, izgubi pamet. Ili kada spava, pa u tome slučaju nije ni odgovoran. će za sve će biti pitan. I zato je odgovornost na sudnjemu danu. La yus'alu amma yaf'al. Allah neće biti pitan o onome što radi. O hum yus'alun, a oni će biti pitan. To jeste svaki pojedinac. Kako? Ahsahu Allah wa nasu. Allah je sve to pobilježio u nasuhu, a oni su to i i zaboravili. Jesi čas, što si učin radio? A kamo li prije deset godina, u tom je sadu, u, u tom danu, u toj minuti, ništa. Ovaj cijeli dosadašnji život je, kao što kaže, glavno modla, ništa. Znači, to je kao jedan tren, ništa više. To je ljudski život. Sada dolazimo do ove naše teme, a to je Wa'an šarabihi. I bit će pitan o svojoj mladosti, o životu, će biti pitan, to jeste o, o vremenu boravka svoga na ovome svijetu. Zatim o svojoj mladosti. U ono šta je tu svoju mladost čovjek potrošio? Znači da je to jedna isto velika blagodat. E, drugo pitanje nakon pitanja o namazu. Jer namaz je od svih pitanja prvo pitanje. I po njemu će se mjeriti sva druga ljudska dijela. Pa ako mu namaz bude kako treba, bit će sve ostalo. Ako on ne bude, neće ništa ostalo. Pa se izmjeri, vidi gdje si i šta si i na čemu si, prema svome namazu. Va'an šababihi i o svojoj mladosti. To je velika blagodat. Kad gledamo kroz istoj, vidjet ćemo da su pomagači Allahove tabaraka wa ta'ala vjere bili upravo omladina. Bilo je i onih starijih, ali se na više mjesta i u više izvora islamski spominje upravo omladinu. Zbog toga što im je Allah tebala kada je ta dao tu snagu, koju su na pravi način upotrijebili i usmjerili. Koje primjere znate iz istorije? Možemo od slobode islama, jer sve je islam, od početka do kraja, ili u istoriji čovječanstva. Koje primjere poznajete omladine? Ashaboke, na primjer. Jedna skupina i grupa omladine, koja se pojavila u najtežim trenutima. Kada su ljudi bili na jednom velikom ispitu. Da li ostati u vjeri pa da im glava vodi, to je da budu ubijeni, i to je najtežom i najgorom smrću, ili da im njihova vjera bude ubijena, a da oni ostanu u životu. To jeste da da se odreknu svoje vjere, da nevjernici postanu. Ova skupina omladine nije imala snagi da se odupre tome valu kufra nevjersa, pa se onda povukla iz toga mjesta i ušla u jednu pećinu. Ashabul kef, zato se i skupina onih koji su boravili u pećini. Kako Kur'an spominje, među ljudima postoje razna nagrađanje, koliko ih je bilo, ali ono što Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu ma zastupa jeste da ih je bilo koliko? Sebatun wa saminuhum kelbuhum. Da ih je bilo sedmerce, a osmi je njiho pas. Taj cuko Allah uzvišeni te baraka wa ta'ala da spominje. Životinja, što ga vrijedi da bude spomenuta? I to u posljednjoj Allahove knjizi, u Kur'anu, i to da se uči do sudnjega dana. Zato, kaže islamska ulema, da bi se nama dao primjer da budeš uz dobre i uz ispravne, makar ne bio kao on, pa ćeš nečega njihovo poprimiti. On kao pas dio je pratio ih. I to nima odgovornosti, to nima razuma, to nima nečega na osnovu čega bi bio odgovor i da ostao tomu narodu, ali je to nama prokao i nije ništa u slučajno Kur'an spomenuto. Dakle, skupina omladine, kaže uzvišnji Allah te barek vada, innahum fitjetun, to je omladina, a meni je rabim, koji su vjerovali gospodara svoga. Dakle, nije se zastavljeno kod ovoga, oni su omladina, jer ta snaga, ako se ne usmjeri ispravno, ako se uhajnu ne potrijebi, ona će biti protiv, ona će biti negativna snaga, ko što sada negativna snaga borba protiv droge prije toga treba da bude borba protiv nevjerovanja Allahu te bare ta'ala koje je dovelo do droge mora biti borba protiv onoga što, je izvuklo tu drogu i nemoral i lopovu i korupciju i šta god hoćeš drugo dakle u korijenu treba liječiti gdje, gdje je žanište bolesti pa tu da se liječi a ne samo površno, a usmijeta ljudi je većinom površno samo. Dakle, da se ne bi među ljudima, da se to javno ne pokazuje. Treba da se priđe stvarima iz njihovog izvora. Dakle, omladine, ali nije samo kod ovoga. Šta je vrijedno smijela kod omladine? Bilo i prije, bit će poslije omladine te. I nije vrijedno što su bili omladine nego amenu kad je u tu mladost, u tu snagu odružao se amenu do rabijim vjerovali svoga gospodara i neka znate ovdje o Kur'anu i o sunnetu Allahu poslanika gdje god se spominje amenu to nosi sa sobom dva temeljna značenja to je jasno prvo značenje ispravno vjerovali ne bilo kako vjerovali i drugo značenje amenu čvrsto vjerovali Dakle, to svoje vjerovanje i ubjeđenje sprovodili u svom životu. Nisu bili povremeni, privremeni, nisu bili površni muslimani. Nego kako treba, a meni znači u potpunosti, ne u našem današnjem shvatanju i razumijevanju, evo muslimana. Nego onako kako Allah traži njegov Resul, ali i sad veselam, kako nam je pokazao svoje prate amenu bi rabihim vjerova svoga gospodara uazirina od huda i povećali smo i njihovu uputu jer Allah te barek sada je taj koji upućuje dakle ta snaga koja je, u, koja je upotrebljena u hajru i drugo vrlo važno ovdje pitanje na kojem danas mnogi padaju na ispit a koje je to pitanje to je pitanje onoga čime smo mi zaduženi pitanje onoga čime smo mi zaduženi a čime smo mi zaduženi propisima ove vjeri, koja nije ograničena samo na džamiju, samo na određeno vrijeme, na određeno mjesto, nego bude ta cijelo kupni ljudski život. Drugim riječima, ova omladina nije sebi postavila za problematiku šta ćemo mi u dotičnom trenutku da uradimo. U stvari, kako da se suprostavimo tome kufru? La yukellifu Allahu nefsen illa usaha, da pojasnimo. Allah ne duži bilo koga, osim u granicama njegovih mogućnosti. Neko će danas postaviti pitanje, što smo bili kao muslimani postigli? Drugi idu na mjesec, rade to i to, postigli su tu industriju, tu tehnologiju, i muslimani, šta smo uspjeli? Ništa. Ne treba to tako gledati. I ako budemo tako od sebe poredili sa drugima, postaćemo samo njene sluge i njihovi sljedbenici. Istina i tačna je. Na muslima treba da ova svijet podredi cijeljima svoga života na njemu. A to je pokornost Allahu te baraka wa ta'ala i uspostavljanje njegovih zakona na svijetu i odbrana vrhovnih interesa vjere ko što drugi kažu to je vrhovni interes naše nacije u nas je drugi vrhovni interes a to je ibadat Allahu te baraka wa ta'ala ibadat u punom potpunom cijelokupnom značenju te riječi a to je to znanje na prvo mjesto islamsko znanje da znaš šta Allah te barek od tebe traži za zahtijeva. Pa da mu budeš pokoran sa znanjem, a ne po nahođenju. Jer ako pokušaš da mu budeš pokoran po nahođenju i kad pogodiš, pogriješit I kad pogodiš, pogriješio si načinom kako si, kako si to činio. Dakle, dužnost je pokoravati se i i slijediti propise ove vjere. Drugo, Allah nas, baraka wa ta'ala, ne zadužuje, ne duži, ne obavezuje rezultatima. Sah nabi sallahu poslanika, ali se kaže, urbat alihi al-umem, pokazani su narodi, to jeste koji će doći na sudnjem danu. Pa sam vidio jedan veliki narod, pomisli da je to moj umet. Pa mi bi rečeno, to su sljedbenici Musa, alaihi sljedomci Musa ali sad nije ništa neobično to je istina to je ono jedinstvo vjera u kojem mi pozivam ne ono naopako i nakaravno jedinstvo vjera ne, nego ovo izvorno Kažu, mi smo sredljenici Ibrahima, mi smo sami, mi smo i sami, mi smo onoga, mi smo onoga, hajmo sve su vjere jedino se sad ujedizimo. Kažemo, to je istina kojom se želi postići neistina. Jeste li vi na izvorno svoje vjere? Ako jeste, onda ćete doći do istine promijenili svoju vjeru sa kraju što odmah, da mi promijenimo jedan dio svoje vjere, to nikada, to nikada, to nikada neće ti može biti, inša Allah. Dakle, bih rečeno ovo su svjetljenici Musa, ali sa pravi mumini džernetli, koji su gledali vidjeli u istinu. Dok nije došao sljedeći poslanik, pa su bili duži sljedeće prihvatiti, i dok nije došao sljedeći šarijet, dok se njegova vjera nije promijela iz krivne tera. Zatim mi bi pokazao na horizontu jedna velika masa naroda, pa bio će na ovoj tvoj umet. Prebori ih 70.000 koji će ući u džennet bez polaganja računa. Bez polaganja računa i Zato što su bili najbolji. A opisuju Adisa Allah poslanika ali sam, pa će doći poslanik pa će doći poslanik a sa njim rast šta je rast? To je skupina ljudi od 3 do 9. Dakle, mala skupina ljudi. Od 3 do 9. Pa će doći s njima trojica. Pa će doći u vjerovjesni s njim dvojica, bit će ih s kojim će biti jedan samo sljedbenik, a bit će vjerovjesnika s kojim neće biti niko. Došao s ovome narodu i nikoga nije slijedio. Po ovo današnje svatanje, neki ljudi kako kažu gdje su nam rezultati rezultate Allah daje i ti nećeš biti pitan za rezultate osobito ako te rezultate budeš tražio na nešarijatski haram ne nedozvoljen način to ne smiješ jer cilj kod nas ne opravdava se. ne možeš haramo doći do nikako ti ćeš biti pitan za uzroke a rezultate Allah daje prije ili poslije zato neka nije bitan Znači to da oni Allahove vjerovjesnici nisu izvršili svoju zadaću? Ni u kojem slučaju. Jer bismo time obtužili ne samo njih, nego onoga koji je poslao. Jer Allah kaže da on odabire nijel melaiketi rusulim, on je na svoje poslanike među melekima i među ljudima. Pa kako će Allah odabrati koga ko će iznegeriti? njegovu poslanicu i nekoga ko neće ispuniti ono sa čime ga je poslao izviše Allah tabaraka ta. Ali nije imao sve delika, nije osio da njihov hadir, a na račun vjere da iskraće i da drugačije tumači, da prilagođava vremenu mjesto ovo i što se danas u slavi traži. Dajte, ljudi kod što više ljudi piđe u islam, to je samo laž zavaravanje. To je demagogija naroda. To nije način koji je dozvoljen islamom. Dakle, da se ne zavaramo time, da se može nedovoljnim stvarima doći do dozvoljenih. I da cilj opadava sredstvo nikome, nikome slučaju. Dakle, ova skupina, ashabu tlis, nisu našli drugi način osim da se sačuvaju, sačuvaju svoj vjeru, da se povuku u pećinu. I Allah je ostao da, da budu u životu koliko? 300 i 300 i 9 godina. I nakon toga kada su izašli među narod, nisu mogli to sakriti, Allah je da, se to obejani, to jeste da izađe na svjetlo dana, da ljudi to vide, to čudo koje Allah te baraka ta'ala dao, da ljudi budu u životu preko 300 godina i da to bude povodom vjerovanje nekih. Dakle, ti učini za Allaha ono, ili u Allah, Allaha, jer ono što činiš, čini za sebe. Učini ima Allaha ono čime si zadužen. أرزو فاتة الله تبارك وتعالى تاي مرني كذا رجع إيسا عليه السلام قلت بي چسك نيما نيما وثناغي الله ما رجي كان هزي لك بجرع النخلة وزني إيه زبر رأي ستابلو طاومينو da sakata aleki rupa benđenija. Potrebi će popadati snježe hrut. Ako znate ili ko zna od vas o čemu se radi, da je nemoguće skupili jaki ljudi da da zadrmaju palmin stavu. Nemoguće. Nije to šljiva. Nije to kruška. Palma je to, ne možeš. Takva je građa. A i kad bi mogao neći nije da spasati? Ali Allah ti to naredi i poslušaj ga, tu te veku potpuni. Ne mi se pravi pametni da kažeš, a što to, a kako to, gdje će to biti? Kako to može biti? Kako mi Allah to narediš? Ne. Allah ko kaže, e entu ma'alem wa emina, znate li bolje ili Allah? Pridaj se. Inna ma ta'ame qavle l'mu'minin, govor mu'mina može biti samo, in nema, samo, išta drugo. Iza da duhu ili Allah i Rasuli, kad budu pozvani Allahu i njegovom Rasulu, li jakom rejdeom da presudi među njima, en je kuru se mjena u Atan. Da kažu samo, slušamo, čujemo i pokoravamo se. To se traži od nas. Dakle, oni su uspjeli u tome. Što su ostali ustrajni, što su ostali ispravni, i Allah sabareka wa ta'ala je, je pomogao. Ko je drugi primjer iz istorije Islama ili istorije čovječanstva gdje se ona omladina pokazala u službi ove vjere i u pokornosti Allah sabareka wa ta'ala. Koji je to slučaj bio? Ko? Ashabu l-Ukhdu, na primjer, što se spominje u sur koje? Surat al Šta je Buruć? To su zvijezde. Mladić, koji je saznao ispoznao istinu koji je stao pred nepravednog vladara i rekao mu istinu lice a to je od vrsta šehida koji su na najvećim stepenojima čovjek koji kaže riječ istine pred vladarom nepravednikom pa bude ubijen njemu se nudio položaj mladić mu snage, voli život, ima sva normalna svojstva koja se nalaze kod jednog mladića. I zato nam Allah tabarek wa ta'a daje primjer iz našeg života, primjer od ljudi, nije poslao meleke da hodaju među nama, pa da onda neki kažu, lako mi nam su meleke, nismo mi meleke. Nije dao ljudi da budu primjerom ljudima. ljudima. Kako on toga mladića? Sasvim normalno mladić. Sasvim normalno, sa svim onim potrebama svojim i žudnjama i željama. Gdje mu se položaj i napljetuje da ga dobije. Jer onaj stari sirbaz koji ga je učio tim vrađbinama koji imaju vladar uspio da se poigra sa umovima ljudi, bio je već na izmaku. I dijete to je praktično ona je već bio na tome putu da zauzime taj visoki položaj i da ima i ugled u državi i da ima položaj i da ima novac i šta god mu treba i šta god zažele doćim iman o Allah te bare kada ta'ala ušao u njegovo srce i tu je snaga koje se zločinci, zulumčari ovog i svih drugih vremena i te kako boje neće da budeš Allahov rob neće ti ni to otvoreno iskreno reći oni će to zamotati u ovu ili onu politiku ali na kraju izlazi da neće muslimana, mumina koji kada mu Allah kaže ugoru u vodu on će reći slušam te Allahu neće toga ne podnijete toga mrze toga i borete protiv toga ne dozvoljavaju takav da postoji jer po njihovom negativno utiče na drugi to se tako radilo i to se tako radi i radit će do sudnjega dana jer šeitan je isprobao sve svoje metode tako da više nema novih samo stare ponavlja zna i koji zna a ne zna ko ne zna dakle rekao je istinu i na kraju kada se pokazalo da mu je Allah tabaraka wa ta'ala pomoću gospodar ti mene ne možeš ubiti osim da kažeš u ime Allah bismillah gospodara ovog dječaka javno pred ljudim da ćeš me moći ubiti a pokušavao je prije toga više i kada ga je ubio nakon njegove smrti njegova smrt bude najvećim dajom to jeste sam narod prima islam vidje da je istina I taj vladar vidi da nema koristi od toga naroda. Narod se od njega odmetnuo Allahu. I šta je nakraj učinio? I zato se zovu ashabu uhdud. Kutile ashabu uhdud. Prokleti bili oni koji su rolove iskopali. Velike, duboke jame. Koje su? Koje su naložili vatrom i narod unutra basar. Čak je i dijete novorođenče progovorilo u majčinim rukama. I to je jedno od troje djece koje se spominje da je progovorilo još u najmlađim ili prvim danima svoga života. Majka se nije za sebe pobojala. Jer nije Allahovo čudo, Allahov ajet, znak i dokaz. Odjedno iman čvrst. Ali žao je za svoje dijete. أشرقت نفسي بنور من فؤادي وانتشت روحي žao je svoga djeteta, nije žao sebe. Pa kad se ti nisi za sebe bojala, nego za svoje djete, Allah će ti dati dokaz ajat u tvojom djetu. Pa ono progovara. I kaže, ustraj majko je ti se na istini. I ode, i ona, i ono. Gdje? U džendret. Jer izgleda duše je jedan tren, jedan dijeli sekunde. I čovjek sad na ono svijetu, Ali kad svoj život dadne ima Allah te barek na ta'ala odjednom, duša u džennetu. Gleda šta je ovo neobično. Šta se ovo desilo? Gdje sam ja to? Neobično mi je lijepo. Veliki taj prostor prevalio u jednom trenu. Dakle, i to je bio za mladiće koji je žrtvovao svoj život u ima Allah tabaraka wa ta'ala. Pogledajte prave primjere iskorištavanja snage u ima Allah tabaraka wa ta'ala. Koji još primjer imate? Broj mali sela. Može neko reći, a dobro, mi je Allah poslanik. Pa ako nam Allahovi poslanici neće biti uzorom, pa hoće pjevači, hoće sportici, hoće likovni, kako kažu, umjetnici, hoće li ovi, hoće li oni, ko će nam da biti uzor ako neće Allahovi poslanici? Gdje smo mi? Jesmo mi još budu ljudi sami ispiranja mozga? Jesi nam Allah poslanik i treba da nam je primjero? Šta je učinio? Učinio je ono što je učinio. To je upao kipa u Sve da jedno, osim jednog. I znate taj cijelokopni događaj. Jusuf alaihi sallam, šta je s njim bilo? U iskušenju sluge u tuđoj kući. Gari, to jeste sam, ne zna ga, ne zna ga stanovnici toga mjesta. Što znači, šta bude učin, nije će mu se uzeti za zlo. Mladić i tako dalje, bila pozivan na nemoral. Pa šta kaže? Šta je odgovorio? E, žel. Ma'ad Allah. Nije samo rekao nemoj, ne bija. Ma'ad Allah. Allah da me sačuva dakle ne dolazi u obzir nema gura u tome i šta kaže onda iza toga Rabbi, esiđnu ehadu ilaje mimma jedouneni ilaje gospodaru moj zatvor mi je draži od onoga u šta oni mene prozivaju. to je nemoralno وإلا تصرف عني كيدهن أكو تيم أدمني لأكو نشتك ميهو مولي الله تبارك وتعالى لرزشت أصبوا إليهن وأكم من الجاهلين Dakle, bit će od onih koji neispravno postupaju, koji su od džahila. Pa onda kada mu je bila data vlast, E to još kao mladić bio. Pa iba ima ali sam kako napravlja sa nepravednikom, on je vladarom. I tako dalje. Mnogi su i mnogi primjeri u istoriji čovječanstva. A naći ćemo posebne primjere u, u čemu? U ashabima Allahovu poslanika sallallahu sallam. Prvi daje u Medini bio je Musab ibn Umeir. Kaže se da prije dolaska Allahovu poslanika ali sa sam u Medinu nije ostala ni jedna kuća da neko u njoj nije primio islam. Koji je to rad, koje je to zalaganje? Nije tražio ništa za sebe. Kasnije, kada je preselio na Allahovu putu, nisu našli čime će ga pokriti. Pa je Allah poslanik, ali sam sam rekao da ilo je njegu lišen prekriju. Šta je izgubio? Oko je ovoga svijeta. Izgubio je ovu prvijaštinu na ovome svijetu izgubio brige, izgubio teškoće, izgubio probleme, izgubio musibete. A šta je dobio? Dobio ono, mala ajnu zret, ono što oko vidjelo nije. Vala uđenu samiat, niti je uho, bilo koje je to čulo. Vala hadara ala bali bešer, i si čovjek o tome može i pomisliti. Koje su to džemnetske ljepote? I to vječno u ima boravić. To su dobili i koliko drugi i koliko o kojima bismo mogli govoriti i govoriti. I nakon ashaba u tabinima i imate prijektor da čitate iz života i ashaba i iz života tabina da vidite te najbolje i najsvjetlije primjere. Lao potani kada se sam kaže jedan od sedmorice koji će biti u Allahove hladovine na dan kada ne bude hladovine na sudnjem danu osim Allahove jeste wa shabu naša'a fi ibadatillah i mladić koji je naša odrastao od malih nogu fi ibadatillah u ibadat Allahu ta'ala ta to jeste u njegovoj pokornosti Rasulullah alaihi sallam isto tako ukazuje nam na ove blagodati i kaže irten im hamsel kabla hamsi iskoristi petero prije drugoga a šta je to? mladost prije starosti وشبابك قبل هرم tvoju mladost prije starosti snagu prije nemoći to je uvezinake kadne fakrik svoj imetak prije neimaštine vasihateke kabile sekamik i svoje zdravlje prije bolesti Uvatara zake kad ne šuzlik i svoje slobodno vrijeme prije zauzetosti i šta je još ostalo? Uvaha ja tako je kable mevti. I svoj život prije smrti. Bićeš pitan za to. I sve su to Allahu ve tabaraka wa ta'ala blagora. Musa alaihi salam, najveć ovom jedan primjer. Bio je u velikom iskušenju. I on i njegov narod. Znamo šta je faraon radio Od koga? Od djece njegovog naroda. Često je čovjeku lakše podnijeti musibe da njega zadesi. Ali da zadesi tvoj djec to je puno teže. Faraon je izmišljao kako ljudje da stavi kako ljudje da stavi na iskušenje. A to iskušenje je u stvari bilo da se vrate u vjeru Faraonu da njega obožavaju mnogi su to pokletli i posustavili zato što Allah tabarak wa ta'ala u suri Yunus da to kaže فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه pa Musa'u nisu vjerovali osim potomci njegovog naroda ko su potomci njegovog naroda omladinata zašto ala haufin min fir'aune وملئه أن يفتنهم بويش سفرعون يغفي velikaša da dakle, ih ne stavi na košće. Dakle, onaj koji je istinski vjerovao, to su bi, to ta omladina bila. Drugi, bojali su se. Strahovali. Dakle, snaga je velika Allahova te bareke wa ta'ala blagoda. I ta snaga treba da bude upotrebljena u pokornosti Allahu te bareke wa ta'ala. Sutra, na sudnjemu danu, kada ljudi budu proživljeni, čovjek će biti pitan za svoju mladost, to jeste za svoju snagu. Kako će čovjek biti oživljen? Evo la jezkuru l'insanu. Zar se ne sjeća čovjek? Kako ga je Allah prvi put stvorio? Enna halakna hum min kablu, volem jeku šeja, pa nije bio ništa. Odakle ti dao me svijetu? Odakle? Ne pitam te iz kojeg mjesta. Nemo kako si se našao na ovome svijetu? Ko te je stvorio? Pa ako sumnjaš da hledaš po ovome svijetu, onda sumnjaj i u budući. Jer više nemaš razuma onda. Ako nema razuma, nije ni odgovor. Allah ti je nam tu pokazao kako te stvara i da te stvorio i dokazao ti šta ti sumnjaš, zvodilo ne može. Ma može ti treba ti tvoje stvor tako hoće. I ništa te stvorio, pa za mi je teško drugi put da ti nešto stvori. Nema tu sumnje, niti može biti sumnje. Odgovarat ću za tu mladost. I zato neprijatelji istine, to jeste ove vjere, veliki trud su uložili i ulažu da pokvare omladinu, da je iskvare i da na taj način ovladaju cijelokupnim narodima. I to čine na razni način. Danas najproširenji, najrasprostranjeniji vid toga i stvarivanja omladine jeste šta? Mediji, u stvari, konkretno u slučaju internet. Gdje čovjek u svojoj kući može da se zaključa i da gleda i traži ono što nije što nisu prijašnje generacije mogle u svom stogodišnjem životu da vide i da traže i da nađu. veliki fesad pa preko televizije pa preko sredstava informisanja pa preko preko alkohola preko olakšavanja puteva nemorala preko otežavanja života i postavljanja dodatnih uslova tako da se omladina tek može u, u kasnijim godinama u ženci a u tom je vremenu ili do toga vremena da što više se sada i ne morala počinje i bolesti da se prošire i tako dalje i da umjesto da ne kažem leži i, i zamišlja i razmišlja nego da dobro zamisli kako će biti koristan član ovoga umjeta kako da doprinese napretku, razvoju uspjeh onoga umeta, da ovaj umet bude prvi na ovome svijetu, a svakako i na ahiretu, on zamišlja kako će telefonirat njoj ili ona njemu kako će doći, šta će se obući, kakvu će frizuru i koje boje i koje mode napraviti na te niske strasti svedeni da postaje rob svojih strasti Allah poslanik ali sam sam mi ukazao na to i nema ničega novog na ovome svijetu a da nemamo dokaz za to u ovoj našoj vjeri poznaj koga poznaj a ne poznaj ko ne poznaj Allah poslani kada sa sam ide putem i na ilazi na skupinu omladine. I kaže im, ja maša rašabak, o skupinu omladine, men istafa minkum ulda ete felijete zauđu. Koji od vas u stanju i mogućnosti da se oženi, to jeste da izdržava porodicu svoju, felijete zauđu, neka to učini. Fe ila mi ne stafe, a ako to nije u stanju, Ne kaže, nek radi ovo, nek kaškuje, nek se dopisuje, nek sanjari, nek luduje, nek, nek se sakrije u, u prostoru, zaključa se i radi ovo, traži ono i tako da Ne, fa alejhi bi saum, neka se onda preda postu. Zašto? Jer ako imaš tu snagu, imaš tu vatru rastavljena, koju ne možeš usmjeriti, šta ćeš uraditi? Hoćeš dolijevat? Umire na vatru? Ti još gore? Nego šta ćeš uraditi? Stijezni puteve šeitanu. Smiri se do vremena i trenuta kada ćeš biti u stanju da, da preuzmeš za porodice. Fa alehi bi saum. Takvo, takav treba da se posveti postu. Fe inna hu lehu uđa, to mu je zaštita. A sam brak, fa inna hu agadu mi basar. To ti je najbolji način da sačuvaš svoj pogled, va ahtadu u srđ i da sačuvaš svoj stidni dio. Dakle, Allah poslani kada se sam nas usmirava i ukazuje nam na, na to kako treba da postupa omladina. I ovo nije jedini hadis koji govori na ovu temu. I ovome se da posebno govoriti i posebno ova tematika razložiti. Samo ovim želim da ukaže na važnost snage, to jeste te mladosti koja je našoj omladini data i pravo usmjeha koji će se postići ako se ona pravilno usmjeri i kadališi i neuspjeha ako se ona krivo usmjeri ili ako ona se razuzda i pusti da radi šta hoćeš. I ti ćeš danas vidjeti onoga koji je pod drogama, pod alkoholom, pod ljubavnim brigama i tako dalje. Mladić, a skrahan ko starac od, od, ne znam, staraca u naš, stari naš od 90 godina, jači ne, ne ta omladina, ništa da je će vjetar zapuše, otvorio bi ga. Ništa. Da je će vjetar zapuše, otvorio bi ga. E takvu omladinu hoće. Omladinu mulj onaj. I zato neka znate da od pet kategorija džehendemelija prva nije rečena nepravedni vladar, ne. Znate gdje i kako je. Njegovo mjesto je jakno mu kao mahu jelma sijame. Da znači, će takav nepravedni vladar, zlomča, nevjernik, predvoliti svoj narod koji ga je u tome slijedio, sa vrata humanar i odvesti u džahennemsku vatru. Ali od pet kategorija džahennemija koje se spomniju, prva kategorija, znate koja je? Ina. Onaj koji je povodljiv. Ide gdje mase idu kod imali nojo. Kullu da'ifin mustada. Svaki slavić potlačeni, za zebrale, koji nema svog stava mišljenja. Ko hajvan? Ide u djetali svijet. I ništa. Ne misli da ovo svoje. Da se uzmu krci cijelo došlo. Što? Prem takav. Hajde idemo sad kod djetali. Pa neće Allah ne ostane ljudi gledat da kaže, evo vi ste tako odlučili i glasali i dogovorili se i većina, hajde može tako, ne može tako. Ne, kako je ispravno. I zato Ibrahim A.S. je bio sam šta? Umet. Sam narod bio. A jedan jedini. I zato među Ashabima kaže, džemat, to su oni koji su na istini. Čisto se kod nas pogrežno shvata je značenje džemata. Džemata znači skupina gdje je više, pa vas je više, e vi ste u pravu, vi ste džemat. Ne. Džemat su oni koji su na istini. Džemat može biti jedna osoba koja je, koja je na istini. A zašto se onda zove džematom? Ako je jedna osoba koja je na istini. Jeste on je džemat sa onima koji su bili prije njega, sa shadima, sa tabinima. Džemat, džemnetovi, ja inša Allah. To je jedno pitanje. I drugo pitanje, koje ćemo inša Allah gledati da skratimo, a to je znanje. Islam posebno pažnju posvećuje znanju. Zato prva riječ prve objave bila ikra, uči. I odmah smjernica, naredno što da radiš i odmah kako da radiš. Što znači ova vjera je kvalitet. Nije bilo kako. Ikra, ali ne bilo kako ikrabismi rabbik u ime svoga gospodara što u isto vrijeme ti pokazuje kako da to činiš i šta da činiš, šta ćeš čitati što znači čitaj ono što će biti u pokornosti tvojome gospodaru ne može biti iskra uči čitaj horoskop čitaj sportsku prognozu čitaj nema to u ime Allaha to ne može biti kojom ćeš rukom pušiti, hoći desno ili lijevo šta kažeš Hoćeš kazati bismillah kao kad se jede ili Allah ume nije ili bih kremena subuti ili habaj. Ili ćeš kazati ono kad se ulazi plode. Šta ćeš raditi? Nema ti propisa zato što to se ne smije raditi. Na koji način ćeš umjet kamatu? Dez nam ili jednom rukom. U nas ima sve. Kom, nogom, ko rađiš ovdje, šta obrađiš prvo, šta skidaš prvo, šta radiš ovdje, šta radiš ovdje. Ali nema nigdje kako ćeš haram raditi. Jer to ne može Allah uvjeriti. Ne smiješ to raditi, ali ako nije snage ovako, nema toga. On ne postoji ovdje. Savršenstvo jedno. I zato ikve uči u ime gospodara tvoga, koje je gospodara? Kod ljudi ima više gospodara. Gospodar, novo gospodar, ono, kaže ti odmah i predstavlja se elezi halak. Tvoj gospodar je samo onaj koji stvara. Drugi, oni koji se predstavljaju gospodarima, a ne stvaraju, nisu gospodari. Elezi halak to je samo gospodar koji stvara niko drugi i danas pokušavaju se pokušavaju se poigrati sa tim pitanjem i kažu mi kloniramo mi kažu stvaramo ne uzubila a nisu oni svjesni da tim što rade i što govore u stvari potvrđuju potvrđuju istinite osnovne vjere prvo priznaju da ne mogu oni stvoriti čeliju, nijednu jedinu, što je osnova života stvorite će li ne, jer on uzima živu. Znači već stvoreno, gotovo. On je ne može uraditi, ne može stvoriti, iako zna njene sastike. Dakle, prvo je taj korak njihov uspije. Dakle, odmah mora se za Allah učiniti. Allah u tebi odmah na početku pokorava. I dalje to na početku. Nećemo govoriti na ono sve što je u sebi. I na kraju, ako šta bude, ako Allah opet dadne život u tome, kaže, ne možemo i jedni vladati. Ne mogu u mnogima, kažu jedne glavno čim ne mogu da vladaju. A či, čime? Ono se ne mogu da garantuju. A šta je to? Te psihičke ljudske sposobnosti koje se nalaze u nas i ovdje, u ovom prednjem dijelu ljudske lobanje, mozga. To je nas i. I to se spominje u ajatima kuranskim i harisima Allah poslanika. Nasija ti bijedik. To, ta nasija, Jesu moje fizičke sposobnosti, to je samo u tvojoj ruci, Allahu, prije 1400 godina rečeno. Gdje ta nauka? Gdje ta nauka? Samo potvrđuju u vjeru ništa drugo. Nekuno sam govorio, kada nam je došlo, kada mi da se uči sura, ne mrz. Kako mravi razgovaraju. Prije su to upotrebljavali, protiv islama. Kažu, eto, vidite šta islam kaže. Kafir. Esatiru pa evorin, priče drevnih naroda. Kako će životinje razgovarati sa čovjekom to, to mi nalazimo, ali vajkama, legendama, pričama, gdje će to biti? A kažete vi u Kur'anu to ima? Kažemo i mi se dvima ponosimo. Nema ničega da se mi ralave tim gledećem. Danas dolazi nauka i kaže životinje imaju među sobom načine kontaktiranja svoj razgovor. Mravi s mravima, ovi s ovima. Čak za taj način da čovjek Toneka da i ne čuje te zvukove. A kako će ih razumijeti? A Kur'an govori, prije ja često govori o komunikantu među životinjama i razgovor među njima. Dakle, ono što su do juče upotrebljavali tom naukom, protiv ove mjere danas se upravo dokazuje. I danas je taj izlov siha, ko se je bilo u vrijeme faraona, kada je Musa došao za istinom, danas je taj njihov sihr otvoreno, otvoreno pokazao, i to je jedan, Allah ne zna, jedan od uzroka nakon Allahu te bareke ve taala upute što sve više i više ljudi prihvata ovu vjeru. I znate kad je faraon pozvao svoje čarobnjake sihirbaze da bate svoje konopce i štapove da ljude zavaraju svojim čarolijama, sihrima i tako dalje I Musa došao sa istinom. On vidio da je to istina. I pošto oni poznaju to materiju i, i to znanje, znanje čarolije odmah su vidio da to nije čarolija kao njihova. Ne, ni čarovija, to je Allah odala mu mođiza. I šta su uradili? Svi do jednog da sežde učinični. I rekao še, amen na rabbi l'alamin, vjerujemo gospodara svih svjetova, rabbi Musa wa Harun, gospodara Musa wa Harunova. To mi roši. Do juče taj sihr su koristili, sihr nauke, čarovi, nauka, govorili su nam na u školama. Nisu znali prije ljudi kako kiša pada, šta, i rekli, Bog i kao ljudi bi napravili Boga, na uzobrla. A gdje su ajeti kuranski, u kojima se opisuje tačno nastanak oblaka i tačno onaj ko studira i uči tu nauku, ništa drugo ne može kaže, nego kao što su rekli, oni koji su vidjeli u međuzi Musa, ali sad na to nije sihr. Amen, ja bih abil vjerujemo gospodara svi svjetova. I zato, sve statistike, konstatacije govore, ukazuju na to da jedna vjera, ideologija koja u ekspanziji danas u svijetu, u širenju je islam. Ne zaustavio. Ide naprijed. Ne znaju šta je, šta je razlog, ne znaju šta, šta je uzrok. Jednostavno zatekli su se jednu pojavu koja je za njih još uvijek nedefinisana. Jesu to Arapi, jesu to humanitarne organizacije, je to neka tajna Čelija je to ko je, šta je, ko je vas ovdje pozvao, ko stoji za vas, ko vas je natjero nazor ili, ili zaprijetio ili vam obećao neku nagradu. Šta je to, čemu se radi? Uzimaju, pretušavaju kazete, gledaju, odakle ta ideja dolazi? Maknu jedno, drugi deset dođe. Ne možeš im stati u kraj. I to Kur'an napisuje, juri dina li utru nura dvaj vjefaj. Hoće se i muslima da utrnu Allah osjet. Svjetlo, istine svjetlo od vjeri. Allah kaže, Allah je mutin u nuri. Allah onda jako dadne, onda pogotovo dadne da se njegove svjetlo potpuni. Onda se još više proširi, još više proširi ova vjera. Pa kad su ratom ovdje kod nas, htjeli da pokreće Islam muslimane, vi to znate. Šta su govorili cijelo vrijeme? Šta su govorili? Ona je što se potoca po pošumama i po gorama, iz zelen gorama. Komita. Ona komita. Šta je govorio? Karadžić. Zatim, nakon svoje mladosti, nakon svoje snage, bit će pitan o svome znanju. Da li je po njemu radio? Jer ti si po znanju, a zatim po svome radi čovjekom. Inače, ledine tezaru, يتمتعون oni koji ne vjeruju provode se ويأكلون يجدوا كما تأكل الأنعام kao što životinje jedu والنار مثوى لهم a جهنم im je mjesto boravka njihovoga i nema razlike nema razlike s tim što su životinje pošteđene tih spolnih bolesti tih problema kojih oni imaju zapravo unijeli su neke bolesti među životinje Allah je životinjama uspostavio šta će jesti normalno miješaju u hranu životinjama ono što po njihovoj prirodi nije normal, nije zdravo, nije no da ugine životinje, on je prerade, srede kako životinje ne zna prevare i ona to pojede i tu su nastale lude krave, čija bolje se prenijela na ljude kasnije. Nered nastupio, kao što Kur'an kaže, zaharaj se tadi kur berbe vrba. Nastupio nered i na koje plju na moru, bima kese na tih dinas, zbog toga što su ljudske ruke zaradile, umježali se u Allahovo. I zato se dešava to što se dešava. Svakako, kada govorimo o znanju, na prvom mjestu, i ajeti koji ukazuju na vrijednost znanja, i hadisa Allahog poslanika, ukazuju na vrijednost šarijakog znanja. Znanja koji je te dovesti do saznanja o tome šta traži od tebe tvoj gospodar, Allah te dvara ta'ala i šta ti dužan da radiš u svome cijelokupnome životu na ovom svijetu, u svakome poslu. Svakako da u toj nauci, govorimo o islamskom, ima nešto što je farzi ajn, imamo nešto što je farzi kifajn. Šta je farzi ajn? Ono što svaki musliman mora i dužan je da zna. A farzi kifajn što znaju samo učeniji jer ne može svaki pojedinac studirati, izučavati, specijalizovati se u određenim granama fikha, akide i tako dalje islamskih nauka, nego će dva ulema i prema potrebi odgovara na pitanja i daje fetve i tako dalje. Doći ovo znanje, za koje niko nema opravdanja da ga ne zna, jeste znanje o osnovnim propisima ove naše vjere. To je ono što svaki je duža da poznaje. Bio pismen ili nepismen, bio ovog zanimanja ili ono svak mora imati taj jedan nivo islamskog znanja za koji će sigurno biti pitan na sudnjemu danu druga vrsta znanja jeste znanje koje nas dovodi do onoga što je korisno ljudima i do onoga što će našu vjeru isto tako pomoći a koje je to znanje? to je svako ovo dunjavičko znanje ovo svjetsko znanje koje čovjek stiče da bi bio neusano duri u svojoj zaradi sticanju i metka i tako nešto je svakako prvi uslov da je halal i drugo je čime će pomoći čime će pomoći sam metra u znanju tako je znanje kada kod sebe ima čist nijet i spravan nijet da čovjek da bude zavisan od ljudi i da koristi drugim ljudima, čovjek će po tome nije to biti i, i nagrađen. Dakle, i za te, i za te nauke. Radilo se o medicini, radilo se o bilo kojoj drugoj nauci kojom čovjek koristi, kojom čovjek koristi, koristi ljudima. Što je vrlo važno ovdje još da se, da se napomeni i da se shvati, jeste da čovjek treba da ima na umu da je cilj i svrha njegovog života na ovom svijetu. Pokornost Allahu te bare kreva ta'ala. I ovaj post u kome se mi danas nalazimo u mjesecu Ramazanu, propisan je la'allakum tatakun, da biste bili bogobojazni. A bogobojazni znači da biste bili Allahu pokorni, da biste radili ono što Allah traži i da biste ostavili ono što vam zabavlji. To je pokornost, to je bogobojaznost. Da biste da se bojali, samim tim da biste mu bili poslušni pokorni. pokorni. Dakle, kada to uzmemo obzir, bilo koja nauka koju čovjek izučava sa ovim ciljem i ovom namjerom, ona će nesumnjivo koristiti njegovoj vjeri. I koristit će muslimanima i bit će koristan član svoje zajednice u kojoj se, svoje zajednice u kojoj se nalazi. Allah poslanih, sallallahu sallam, ukazao je na činjenicu da onaj ko se uputi nekim putima, tražeći znanje, da mu Allah tabaraka wa ta'ala olakša put do olakša put do dženeta to kažemo opet na prvom mjestu islamsko šarijetno znanje ali na drugom mjestu odmah iza toga znanje kojim čovjek služi svoje vjeri muslimanima izučavajući određenu nauku ti si u stanju i mogućnosti da budeš vrlo kvalitetan daje u oblasti tvoje nauke predavanje i predavanje ti možeš održati o onome što si ti učio o onome što je nauka potvrdila i dokazala čime se ukazuje na Allahu te barakle wa ta'ala Nije bilo njegovu nije bilo ajete zato Allah te barakle wa ta'ala ukazujući na ovaj jedan veliki i vrlo važan princip kaže se nurihim ajatina mi ćemo im pokazati naše ajete kome? svim ljudima في asaki u svemirskim postrastvima u في enfusihi a i u njima samima dakle u onome što je najdalje od njih i u onome što je najbliže njima u ljudskom organizmu hatta je to begjeno lehum enna ul haq dok im ne bude jasno da je to istina koje nisu usko i prisko vezane za šarijetske nauke, ali im služe, ali im koriste, jer sve te nauke su opet od jednog izvora. U onoliko mjeri koliko su izvorne, ispravne, potvrđene i provjerene. I ti možeš da bolje govoriš i održiš predavanje Allaho je noći iz tvoje sluke preko tvojega znanja, nego neko ko učio šarijetsko znanje, da govori o toj oblati koju nije studijao, proučavao i snašivao. Dakle, možeš imati veliku ulogu među ljudima koji su oko tebe. Bilo koje, bilo koje nauke da studiraš i da proučavaš izučavaš sa jednim vrlo važnim upozorenjem i napomenom. A to je da se te sve nauke ne uzmanju kao nešto konačno, Dakle, da one nisu iznad Kur'ana da se tako ne svataju. I da se prema njima tako ne odnosi. Nego, da prihvata motiv nauka što ima svoju podlogu, Allahu i sebar rekao ta'ala vjeri, od tih nauka što je dokazano i provjerno, to je ono noćas, smo uči kuranski ajet in ja'akum fasiqun bi nada'in fatabayyanu ako vam dođe neki griješnik sa nekom vješu vi to provjerite ne samo vješu od ljudi ovaj to reka onaj to uradio nego oni imaju isto tako ako vam neki fasik griješnik dođe sa nekom informacijom iz određene nauke provjerite to nema uzimati novo da gotovo U ono što ti je realitovano, to je tvoje vjer. To je provjereno. I nek nato istražuje. I mi je izazivamo. I mi je stvari pozivamo. I nas ovdje upućujemo da istražuje ovu vjeru. On nek dokaže samo njenu istinitost. Ništa drugo ne može. Dakle, te informacije koje uzimaš iz ekonomije, iz eh, matematike, iz fizike, iz bilo čega, neka je sto postotno provjereno. Nemoj se oslanjati na pretpostavke. Već samo na E, one naučne konstatacije koje su bazirane na čvrstim i jasnim dokazanim principima o koje nema sumnje a nikako na neke pretpostavke na nešto što još nije utemeljeno niti je u potpunosti istraženo niti je dokazano svakako ono što se dakle, traži zativa od nas jeste da snagu koju imamo upotrebimo u ovu i za ovu vjeru, da nauku koju stičemo, da je stičemo sa određenim ciljem, da smo svjesni da je ovaj svijet kratak i prolazan i da ćemo mi uskoro i brzo što je na ovom svijetu vrlo relativno ovaj život koji živimo da to brzo prolazi da smo svjesni da kao što smo se rodili, a ćemo tako i umrijeti. I da niko nije rođena da neće umrijeti. I da ćemo biti proživljeni onako kao što smo prvi put bili stvoreni i da ćemo odgovarati za svoja dijela koja smo učinili na ovom svijetu. Nemojmo sebi dozvoliti da dočekamo dan kada ćemo požaliti za svojom mladošću, za svojim znanjem, za svojim snagom i svojim vremenom, već gledajmo i nastojimo da to iskoristimo i na pravi način upotrebimo u životu na ovom svijetu. Molim budeš na Allah subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje, da nam dade da njegove blagodati, posebno blagodat upute, blagodat snage, obučnosti i znanja upotrebimo na pravi način i onako kako je on subhanahu wa ta'ala zadovoljen i kako on to traži i zatijeva i da u cijelokupnome svome životu nastavimo se odobiti njegovo zadovoljstvo raditi to principima ove vjere i da budemo ustravni i nepokolobljivi na putu njegovog subhanahu wa ta'ala zadovoljstva. Svanaka Allah mi bihamdik, šadu la ilaha ila ente, estagfirka kaj se ilaik. جزاكم الله خير يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نكاد يا شفيعا يا مجيبا يا